บุ๊กทูสิบห้าผลไม้และอาหาร Фрукты и продукты. Фрукты и продукты. ดิฉันมีสตรอเบอรี่ У меня есть клубника. У меня есть клубника. ดิฉันมีกีวีและแตงโม У меня есть киви и дыня. У меня есть киви и дыня. ดิฉันมีส้มและเกรฟฟรุต У меня есть апельсин и грейпфрут. У меня есть апельсин и грейпфрут. ดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วง У меня есть яблоко и манго. У меня есть яблоко и манго. ดิฉันมีกล้วยและสับปะรด У меня есть банан и ананас. У меня есть банан и ананас. ดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้ Я делаю фруктовый салат. Я делаю фруктовый салат. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้ง Я ем тост. Я ем тост. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนย Я ем тост с маслом. Я ем тост с маслом. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยม Я ем тост с маслом и джемом. Я ем тост с маслом и джемом. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิช Я ем бутерброд. Я ем бутерброд. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียม Я ем бутерброд с маргарином. Я ем бутерброд с маргарином. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียมและใส่มะเขือเทศ Я ем бутерброд с маргарином и помидором. Я ем бутерброд с маргарином и помидором. เราต้องการขนมปังและข้าว Нам нужен хлеб и рис. Нам нужен хлеб и рис. เราต้องการปลาและสเต็ก Нам нужна рыба и мясо. Нам нужна рыба и мясо. เราต้องการพิซซ่าและสปาเกตตี Нам нужна пицца и спагетти. Нам нужна пицца и спагетти. เราต้องการอะไรอีกไหม Что еще нам нужно? Что еще нам нужно? เราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุป Нам нужна морковь и помидоры для супа. Нам нужна морковь и помидоры для супа. ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ไหน Где тут супермаркет? Где тут супермаркет? กรุณาไปที่ ดีอีสำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด